Awit, Kabanata 78 Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinhaga, nangyari pa noong una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam nagbuhat sa aming nuno na sa ami isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim, ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap, mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patutuo na kay Jacob itinatag mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad? Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno, hindi dapat na pumaris na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Tulad ng Ephraimita, mga pana ang sandata. Sa panahon ng labanay, nagsitakas pa rin sila. Ang tipan sa Panginooy, hindi nila sinusunod. Hindi sila lumalakad ng ayon sa mga utos. Nakalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan. Ang lahat ng gawang ito noong unay nasaksihan ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Hinawi niya yaong dagat doon sila pinaraan ang tubig sa magkabilay parang pader kung pagmasdan. Kapag araw, sa paglakad, naging gabay nila'y ulap, at kung gabi naman, tanglaw ay apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila nasa ilang, sa batuhay umaagos, nalikas sa kalaliman. Mula roon sa batuhan, ang tubig ay umaagos. Daloy nito kung pagmasdan, katulad ay isang ilog. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Sadya nilang sinusubok, ginagalit nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkain, gustong gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ang ganito, Sa gitna ba nitong ilang, mabubusog niya tayo nang hampasin yaong bato. Oot, tubig ay bumukal. Dumaloy ang mga batis. Tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yaong tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karneng. Kailangan nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init, sa hinirang niyang bansay, nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw ng sa Diyos ay magtiwala, sa pangakong pagliligtas ay ayaw ng maniwala. Gayunpaman, itong Diyos nagutos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito, ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Ang kaloob na pagkain, pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nagutos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Ang pagkain nilang karney masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak sa palibot ng tolda ay doon nila kinakalap. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat, binibigyan sila ng Diyos ng pagkain hinahangad. Ngunit habang kinakain ang pagkain itinulot at hindi pa tumitigil pagkat di pa nabubusog. Pagkagalit sa nangyari, ipinakita ng Diyos sa kanilang kabataan parusa niya'y ibinuhos ang mga malalakas at mga magagaling buhay nila'y tinapos. Sa ganitong gawa ng Diyos, sunod-sunod na himala, ganti nila ay paglabag, hindi pa rin naniwala. Kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na, bigla-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Subalit noong sila ay lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nilay ang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat iyaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila naging tapat sa ginawa niyang tipan. Gayon paman, palibhasa ay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila ay kanyang pinatawad pa rin. Dahilan sa pag-ibig niya ay hindi sila wawasakin kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Nagunita pa ni Yahweh, sila'y mga tao lamang, hanging di na nagbabalik matapos na makaraan. Madalas na nag-aalsa noong sila'y nasa ilang, ang ganitong gawa nila'y labis niyang dinaramdam. Lagi siyang sinusubok, hindi sila tumitigil. Ginagalit nilang lagi itong banal na Diyos ng Israel. Ang kapangyarihan niya'y ayaw nilang gunitain. Gayong sila'y iniligtas sa kaaway nilang taksil. Ang ginawa nitong Diyos na lubos na hinangaan ay nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Yaong mga ilog dooy naging dugong umaagos, kaya walang makainom sa batis at mga ilog. Makapal na mga langaw at palaka ang dumating, nataranta silang lahat, di malaman ang gagawin. Tumating ang maninira sa taniman ng halaman. Mga tanim ay kinain ng balang na di mabilang. Pati tanim na ubasay, winasak ng ulang yelo. Ano pat sa kalamigay, namatay ang sikamoro. Nang ulanin na ng yelo, mga baka ay namatay. Sa talim ng mga kidlat, namatay ang mga kawan. Sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos kaya sila ay winasak sa sama ng kanyang loob. Mga anghel ang gumanap ng parusang sunod-sunod. Ang matinding galit ng Diyos, hindi niya pinigilan, yaong naging wakas nila'y humantong sa kamatayan. Dahilan sa isang salot, buhay nila ay pumanaw. Yaong lahat na panganay sa Ehipto ay pinatay ang panganay na lalaki sa Ehiptong lahi ni Ham. Tinipon ang kanyang hirang na animoy mga tupa, inakay sa lupaing ilang sa kanyang pangunguna. Inakay nga at naligtas, kaya naman dinatakot, samantalang ang kanilang kaaway ay nangalunod. Inihatid sila ng Diyos sa lupain niyang banal, sa bundok na mismong siya ang kumuha sa kaaway. Itinaboy niyang lahat ang naroong namamayan, pinaghati-hati niya ang lupaing naiwanan. Sa kanilang mga tolda, ang Israel ay nanahan. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil na wari panang lumipad ng walang taros. Nanibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya noong ito ay mamasid itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa Shilo, yaong tol ng tirahan niya sa gitna ng mga tao. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaban ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Kanilang mga binata ay nasawi sa labanan, dalaga mang magaganday, wala nang mapangasawa. Pati mga pari nila sa patalim ay napuksa, ang kanilang mga baloy ni ayaw nang magluksa. Parang tulog na gumising Si Yahweh ay nagbangon. Ang katawan ay masigla. Tumayo ang Panginoon. Parang taong nagpainit sa alak na iniinom. Pinaurong ang kaaway. Lahat niyang katunggali. Napahiya silang lahat. Pawang galit na umuwi. Maging ang lahi ni Jose, sadya niyang itinakwil at di niya pinagbigyan pati lahi ni Ephraim. Sa halip, pinili niyay ang sambahayan ni Huda at ang bundok naman ng Zion ang tirahang minahal niya. Doon niya itinayo yaong banal na santuwaryo katulad ng nasa langit na tahanan niyang dako. Lubos niyang pinatatag na tulad ng mundong ito ang kinuhang pangunahi sa mahirap pa hinugot? Isang pastol ang napili, si David na kanyang lingkod. Ang alagang dati nito ay kawan ng mga hayop ng maghari sa Israel, nanguna sa bayan ng Diyos. Matuwid na namahala, na malakad, na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay.